Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 7 minūtes. Piedodiet par tādu novēlotu katehēzi šodien, 4. 27. janvārī, bet tā kā mums neizdevās laicīgi atskaņot ziņas, tad bija iespēja tās vismaz nolasīt. Paldies mūsu brīvprātīgai Ancei par ziņu sagatavošanu. Droši arī uh, Vēl mums var pievienoties eh, brīvprātīgie, kas eh, labprāt gribētu eh, palīdzēt ar ziņu gatavošanu šeit rādījumā arī ēterā un tad arī tās atskaņot, lai mēs varam, kā saka, vienmēr būt lietas kursā par notiekošo Latvijā un pasaulē. Šodien aicinu tad pievienoties man, akal ieklausīties pāvesta Franciska katehēzē, kuru viņš sacīja vakar, tad kā ierasts trešdienās pāvests audiencē tiekās ar svēceļniekiem Romā un dalās ar kādām pārdomām, uzrunā klātesošos, viņš joprojām turpina tādu katehēžu ciklu par svēto Jāzepu. Ja mēs iepriekš esam runājuši par svēto Jāzepu, kurš ir kā tēvs, uh, Eh, no kura mēs varam mācīties, eh, tad eh, šodien mēs varam paraudzīties uz svēto Jāzepu kā vīru, kurš sapņo. Un interesanti, ka šī katehēze, ko vakar sacīja pāvests, pat ir sasniegusi mūsu sekulāros mēdījus, arī Delfos ir vismaz Delfos redzēju tādu īsu izvilkumu, ko ir sacījis pāvests. Tā kā ir pozitīvi tas, ka mūsu mēdījis seko līdzi tam, ko runā pāvests, varbūt viņi nevienmēr to atspoguļo, bet nu, tad vismaz kaut kādas atsevišķas lietas viņi tomēr arī nopublicē. Tas ir arī labs tāds atgādinājums mums katoļiem pašiem, sekot līdzi tam, ko mums saka pāvests, lai mēs varam, kā teikt, no pirmā vota uzzināt, ko tad viņš vēlas pateikt visiem kristiešiem, kas mums ir būtu tad jādzird no viņa. Un šodien tad runājot par Jāzepu, kurš sapņo, viņš runā par lūkšanas nozīmi un īpaši lūkšanas nozīmi tādās grūtībās, kuras mēs piedzīvojam, kurām mēs varbūt neredzam risinājumu, tad tieši lūkšana ir tā, kas mums var palīdzēt šīs grūtības atrisināt. Un Tā lūkšana, protams, mūs neatbrīvo no grūtībām, neatbrīvo no bailēm, kā pāvis saka, tās, tā neļauj mums pieņemt lēmumus saskaņā ar bailēm vai ar kādām grūtībām, kas mums ir apkārt. Tā kā aicinu klausītāji arī tevi iesaistīties šajā sarunā, Ja, droši vari zvanīt uz numuru 67969131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77272. Mēs varam tad pārunāt gan to, vai tev izdodās pasakot līdzi tam, ko dara un saka pāvests, Eh, varbūt pārlasīt kādu vienu otru viņa uzrunu. Eh, varbūt tu klausies Vatikāna radio sagatavotās ziņas, kuras eh, skan mums šeit radio Marija ēterā, tad priecāšos dzirdēt par tavu pieredzi. Un tāpat arī tad tu vari padalīties ar to, kā tev lūkšana ir palīdzējusi atrisināt kādas grūtas un sarežģītas situācijas. Līdzīgi kā tas ir bijis Jāzepam – Ja noteikti, ka mēs visi esam dzīvē pieredzējuši, varbūt arī šobrīd piedzīvojam kādu ļoti sarežģītu un uh, varbūt tādu situāciju, kurai liekas nav atrisinājumu, un tad uh, vari padalīties ar to, kā tev palīdz vai nepalīdz lūkšana šajās situācijās. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad eh, svētais Jāzeps, eh, vīrs, kurš redz eh, sapņus, pāvests sacīja savā katehēzē, ka pirmkārt jau svētajos rakstos un vispār antīkajās kultūrās cilvēki sapņus uzskatīja par nu, tādu veidu, kā Dievs atklāja sevi cilvēkiem. Un līdz ar to tad sapnis simbolizē tādu mūsu iekšējo garīgo dzīvi, to iekšējo telpu, kurā katrs, kuru mēs katrs esam aicināti kopt un sargāt. Un tā ir arī tā vide, kurā eh, Dievs eh, atklāja sevi un runā uz mums. Mēs, eh, teiksim, tādā mūsdienu valodā varbūt līdzīgu mm, līdzīgu definīciju dodam, vismaz saskaņā ar katoliskās baznīcas katehismu, sirdsapziņai. Ja, ka sirdsapziņa ir tā mana iekšējā telpa, tā personiskā vide, kas man ir jāsargā, jākopj, un caur kuru uh, uz mani runā Dievs, kurā es varu sastapt pašu Dievu, un to var izdarīt tik viens cilvēks. Ikvienam ir dota sirdsapziņa, un līdz ar to tad arī ikvienam ir dota iespēja satikt Dievu pašam sevī. Uh, Un, uh, tomēr, lai arī mūsos ir šī dieva balss, pāvests saka, tomēr ir arī citas balsis mūsos. Vēl bez dieva balss mēs varam dzirdēt tādas balsis, kā piemēram baiļu balsis mūsos, pagātnes pieredzes balsis, cerības balsis un, protams, arī paša ļaunā balsi, kurš mēģina mūs uh, nu, pavedināt, kurš mēģina mūs novest no ceļa, kurš mēģina radīt mūsos apjukumu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs mācāmies atpazīt šo Dieva balsi starp visām pārējām balsīm, kas ir mūsos. Un svētais Jāzeps tad rāda tādu labu piemēru, kā um, nu, praktizēt šo nepieciešamo klusumu, lai sadzirdētu Dieva balsi un pāri visam, tad arī izdarītu pareizās izvēles – Dieva vārda gaismā, kuras Dievs mums iekšēji atklāja. Un tāpēc mēs tad varam paraudzīties uz šiem četriem svētā Jāzepa sapņiem, kurus mums piedāvā apcerēt pāvis Francisks. Manuprāt, ir svarīgs šis atslēgas vārds klusums, ko min pāvis Francisks. Tātad svētais Jāzeps ir pratis, kā veicināt šo klusumu, kurā tad uh, mēs varam atpazīt to Dievu balsi, un tad arī tā iespaidā mēs varam, varam izdarīt pareizās izvēles saskaņā ar to vārdu, ko mūsos pašos atklāja kungs. Un tad cik mums izdonās atrast laiku klusumam, ja mēs tik bieži, tik bieži esam tādos intensīvos trokšņos, un tas ir ārkārtīgi grūti šodien, un īpaši varbūt tiem cilvēkiem, kuri visu dienu strādā ar savām ģimenēm no mājām, ir nemitīga nu, kņada un, un tad mācīties atrast šo, šo klusumu, lai klausītos Dieva balsī. Es uh, esmu jau iepriekš dalījies ar kādu savu draugu, bet uh, viņš arī atkārtošu šodien, ka viņš uh, praktizē iekšējo lūkšanu uh, katru dienu, no rīta un vakarā, un uh, Es atceros, ka mēs kādu dienu sēdējām sabiedriskajā autobusā, kur, eh, protams, valda liela kņada. Tas autobus eh, bija Romas autobus, nebija šeit kaut kur Latvijā, un tur cilvēki sarunājās, eh, cilvēki trokšņo, viņi runā, klaigā, un <clears throat> arī mēs sarunājāmies, un tad viņš kādā brīdī teica, zini, Pēter, tagad ir pienācis laiks, kad nu, man ir jāparunā ar Dievu, un tajā visā kņadā viņš tomēr spēja ieiet tajā savā iekšējā lūkšanā un tad eh, to turpmāko pusstundu viņš pavadīja eh, klusumā, tā kā mēs arī varam pa vidu visai kņadai atrast iespēju būt klusumā. Protams, tas prasa piepūli, tad arī tādā veidā tad mēs varam pazīt to eh, Dieva balsi. Tad, nu, kādi ir šie četri sapņi, kurus redz Svētais Jāzeps? Pirmais sapnis ir Mēs arī par to varam lasīt Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā no 18. līdz 25. pantam, kad ir šī nu, dramatiskā atklāsme par Marijas grūtniecību, un Jāzeps sapnī saņem šo eņģeļa pavēli, nebaidīties pieņemt Mariju par savu sievu, kur ir ieņēmusi no svētā gara, un ja tas, ko mēs lasam par Jāzepu, ir tas, ka viņa atbildi ir tūlītēja Ja, viņš cēlās no miega un rīkojās tā, kā eņģelis viņam bija pavēlējis. Tā mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Un pavests, tad komentējot šo sapni, saka, ka dzīve mums bieži noliek situācijās, kuras mēs nesaprotam un kurām šķiet nav nekāda risinājuma. Tad lūkšanās šajos brīžos nozīmē ļaut Dievam parādīt mums pareizo lietu, ko darīt, pareizo risinājumu. Un patiesībā lūkšana uh, tad dod mums arī tādu iekšēju intīciju uz izeju šajā sarežģītajā situācijā. Un tad pāvests Francisks sacīja, dārgie brāļi un māsas, kungs nekad neļauj uh, rasties problēmām mūsu dzīvē, nedodot mums arī nepieciešamo palīdzību, lai risinātu šo problēmu. Viņš nekad mūs neatstāja vienus ugunī vai neiemet vienus pašus lauvu bedrē. Viņš mums parāda, uh, Eh, vai atklāja problēmu, bet tāpat laikā viņš arī dod mums eh, pareizo intuīciju un palīdzību, eh, savu klātbūtni, lai mēs no tās izietu un lai atrastu risinājumu. Ja, tātad, lai cik sarežģīta būtu situācija, nepārstākt lūgties. Otrs sapnis ir jau tas, kuru mēs lasām pēc Jēzus dzimšanas Mateja evaņģēlī otrajā nodaļā, Eh, kad eh, atklājās eh, nu, šie nāves draudi Jēzum. Tad Jāzeps saņem pavēli celties naktī un doties uz Ēģipti. Un atkal mēs redzam, ka Jāzeps paklausa bez kavēšanās. Viņš tūdaļ pat ceļās, ņem bērna māti, ņem bērnu un dodas uz Ēģipti. Un pavas saka, mēs dzīvē visi piedzīvojam kādas briesmas, kas apdraud mūsu eksistenci vai arī mūsu uh, tuvāko, mūsu mīļoto eksistenci. Un šajās situācijās lūkšana nozīmē klausīties tajā balsī, kas mums var dot nepieciešamo drosmi, kā Jāzepam, uh, stāties pretī visām grūtībām bez kādas uh, minstināšanās. Ja, ka ja mēs redzam, ka ir briesmas, tad mēs lūdzam Dievam drosmi stāties pretī šīm briesmām, tad arī lūdzam viņam šo gaismu, kā gudri stāties pretī šīm briesmām, lai mēs arī varbūt neskrienam paši kaut kur lauvu bedrē iekšā. Tad visbeidzot trešais sapnis jau ir Ēģiptē, kad eņģelis atklāja, ka šie cilvēki, kas ir vēlējuši bērnam nāvi, ir miruši un ka viņam ir jāatgriežas atpakaļ Izrēlā. Bet tad ceļojot atpakaļ uz Izrēlu, Jāzepam parādās ceturtais sapnis, kur viņš atklāja, ka ir joprojām pie varas viens no Hēroda dēliem Arhelavs, un tāpēc labāk tad Jāzepam doties uz Nācereti, un viņš akal paklausa šajā sapnī un dodas tur, kur eņģelis viņam ir pavēlējis. Un pāvests tad komentē šos abus sapņus, sakot, ka bailes arī ir daļa no mūsu dzīves, kurā ir nepieciešama lūkšana. Un Dievs mums neapsola atbrīvot mūs no bailēm, ka mēs nekad nebaidīsimies, bet Viņš mums piedāvās savu palīdzību, un tas, lai bailes nebūtu mūsu rīcības un mūsu lēmumu kritērijs, jo bieži vien mēs eh, gribam rīkoties eh, baiļu iespaidā – Bet ja mēs eh, lielās bailēs arī spējam lūgties, tad eh, mēs nerīkojamies baiļu iespējā, bet mēs atkal tad pieņemam lēmumus saskaņā ar eh, to Dieva atklāto gudrību, kuru viņš atklāja mūsu sirdīs. Ja, tad, tad lūkšanas spēks dāvā gaismu šajās tumšajās situācijās. Tad, tad kad mēs piedzīvojam bailes, kad mēs piedzīvojam kādus eh, draudus sev vai eh, mūsu tuvākajiem, vai kad mēs saskaramies ar kādām lielām problēmām, grūtībām, kurām liekas, ka nav nekāda risinājuma. Tur visur mēs varam redzēt eh, Dieva klātbūtni, Dieva risinājumu, kurš mums atklājas lūkšanā. Tad, jā, tāds aicinājums nepagurt lūkšanā, uh, neskatoties uz to, vai mēs piedzīvojam kādas grūtības, problēmas, draudus, bailes, jā, neļauties tam visam un lūgt Dieva padomu, Dieva gudrību šajās situācijās. Tagad laiks dziesmai, es ceru klausītāji arī uz tavu iesaistīšanos, padalies tu, kā tev uh, ir izdevies vai varbūt neizdodas šobrīd pārvarēt kādas grūtības, pārbaudījumus ar uh, lūkšanas spēku, tad droši dalies ar savu pieredzi. Zvani uz numuru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266-77272. Tad kā tev lūkšana ir palīdzējusi pārvarēt kādas grūtības vai rast kādu risinājumu, padalies varbūt ar to lūkšanu, ko tu lūdzies, tad, kad tu piedzīvo kādas briesmas vai bailes vai uh, grūtības, vai arī varbūt tev šobrīd ir grūti lūgties un tu neredz nekādu risinājumu, arī ar to tu vari droši dalīties un tā būs pieredze, kuru ir arī pārējiem ļoti, ļoti svarīgi dzirdēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, kungs visu valdītājs, tas, kas bija ir un nāks, visu valdītājs. Svēts ir, svēts ir, svēts ir kungs, visu valdītājs, tas, kas bija ir un nāks, visu valdītājs. Ienākušas jēras. kungs, debes tūku dievs. Svēts ir, svēts ir, svēts ir kungs, debes. priesteris Pēteris Skudra. 9,27 minūtes. Joprojām klausītāji cer uz tavu aktīvu līdzdalību šajā sarunā, kur tu vari padalīties ar to, kā tev kādreiz eh, kādā sarežģītā dzīves situācijā vai bailīgā dzīves situācijā ir palīdzējusi lūkšana, līdzīgi kā tas ir bijis ar svēto Jāzepu. Ja gadījumā tu piedzīvos situāciju, kurai tev liekas, tu neredzi nekādu izēju un šķiet, ka arī lūkšana nepalīdz arī ar to, tu vari padalīties šeit ēterā, tad lūdzu droši zvani uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Atgādināšu, ka tava dalīšanās klausītāji ir tikpat svarīga, cik um, tas, ka šeit kāds ēterā runā, tāpēc, ka Radio Marija ir, uh, kā mēs visi sakām, ģimene, un ģimene nav uh, lekciju zāle, kur, uh, vai kāds podkāsts, kur viens klausās un, piedodiet, viens runā un pārējie klausās, jā, tad šeit ir, mēs esam tāda vide, kas dalās savā starpā, un um, lai man nav vienam pašam šeit jārunā, es priecāšos dzirdēt tavu pieredzi, tavu stāstu klausītāji, kas var iedvesmot arī citus. Un bieži vien arī tad, tas, ko es te runāju, var izklausīties kā teorija, bet kad tu dalies ar savu pieredzi, ar savu stāstu, pat ja varbūt tev pašam tas liekas necils, tas var iedvesmot kādu citu, un tā tu vari nestaugļus, un arī atceries, ka uh, Vienmēr, vienmēr to, ko mēs e, piedzīvojam, ko Dievs mums ļauj piedzīvot savā dzīvē, tas vienmēr ir ar e, mērķi, lai mēs dalītos ar to ar citiem. Tikai tad tas nes augļus, un kā tu pats labi zini, tā ir Jēzus pavēle tev un man, lai tu un es klausītāji mēs nestu augļus savā dzīvē, un vienīgais veids, tad kā mēs varam nest augļus, ir dalīties ar to, kas mums ir, arī ar mūsu personisko pieredzi, tā kā ļoti, ļoti ceru dzirdēt to, kā tev lūkšana ir palīdzējusi pārvarēt kādas sarežģītas situācijas, vai varbūt tu šobrīd pieredzi kādu sarežģītu situāciju, kuru pastāstot arī, tad varbūt citi labprāt aizlūks par tevi, pieminēs tevi savās lūkšanās, bet tad dodu vārdu mūsu zvanītājai. Lūdzu, kas mums ir sazvanījis? Nu, labi, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Un <laughs> nu, es jau esmu stāstījis vairāk reiz, ka man lūkšana ļoti, ļoti palīdz. Es neko vienam nu, eju no mājas vai kādu darbu sāku vai kaut ko. Es vienmēr palūdzos un tad es sāku atkal visu palīgu. Un, un tā kā man šoziem ir uzklausījis Dievam, un es nezinu, kā pateikties viņai. Nu, es, kā jau zinu, dzīvoju meža malā, tur autobusi neiet mums un uz baznīcu gribās un vienmēr jāprasa, lai kāds aizved un atved mani. Un, un visu. Un, un man šogad tādu dāvanu uzdāvināja, Dievam viņa pasniedza, kad es nezinu, nevaru viņai pateikt, es spēju pateikties, kad es varu dzīvot trusmētai māju sargāju Jelgavā un dzīvoju un varu katru, katru rītu varu iet uz katedrāli un palūgties un pateikties viņai par šitos sirsnīgo dāvanu. Siltā mājā es varu dzīvot un, un Un galvenais, kad varu aiziet un palūkties un pateikties par visu, par visu. Un pārējo dienu es atkal dzīvoju Radio Marijā. Paldies, ka jūs tādi esat un, un ka mēs varam visi kopīgi lūgties un, un visu un pateikties Dieviņam par šito visu. Viņš ir devis un paldies jums visiem, kas brīvprātīgiem un, un komandai visai un, un vadītājiem un visiem, visiem pateicībā. Paldies, paldies, lai Dieviņš jums aizmaksā visiem par šito svētīgo darbu, ko jūs darat mūsu mūsu vecu cilvēku labā. Paldies, Valentīna! Paldies jums arī! Jā. Ar Dievu! Visu labu! Uh, jā, tad droši vari pievienoties Valentīnai ar savu dalīšanos, kā tev lūkšana palīdz tavā ikdienā kādu grūtību pārvarēšanā, tad arī dodu vārdu nākamajai zvanītājai. Lūdzu, kas mums ir sazvanījusi? Nu, izslēdziet, lūdzu, radioaparātu, lai, uh, lai uh, jā, mēs varētu lai jūs dzirdēt. Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, es varu pastāstīt, kā notika ne ar mani, bet ar manu brāli Jāzepu. Viņam vārds ir Jāzeps. Viņš pamostās un viņš jūt, ka viņš nevar pakustināt ne rokas, ne kājas, neko pilnīgi, nu, sastindzis. Un tad viņš atcerās svēto Jāzepu. Un viņš lūdz, ja tu gribi, tu vari man palīdzēt. Un pamazām, pamazām, pamazām atiet. Un nu, viņš lielu jāsaka, lielu dāvanu saņem no svētā Jāzepā mm, palīdzību, un līdz ar to arī viņš svēto Jāzepu ļoti cien, cienīja no tā brīža. Paldies jums par, par liecību. Ar Dievu. Ar Dievu. Jā, 679, 969, 131 ir tālruņa numurs studijā, savukārt īziņas var rakstīt uz numuru 266, 77, 272. Mums ir arī atsūtīta ziņa. Jā, tā tūdaļ atvērsim vaļā ziņu. Mm -hmm. Labrīt, manā dzīvē ir daudz atbildētu lūkšanu, brīnumaini atbildētu, kad lūkšanas laikā, kā fantastikas filmā, pārdabīgā realitāte atklājas kā atbildi uz lūkšanu vīzijās vai iekšējās balsīs vai kādā citā veidā. Ir bijušas arī atbildes, ir bijušas arī uh, atbildes uz lūkšanām pēc kāda laika, kā vienkārši atbildēts notikums un citi. Šobrīd cenšos aktīvi uzticēties Dievam par savu dzīvi un tās vadību kopumā. Lūkšanu veidus, gan tagad, gan agrāk. Uh, piedodiet, garš teksts, man saju krindiņas, bet jā, lūkšanu uh, veidus gan tagad, gan agrāk, kad atbildes saņēmu kā brīnumainu pārdabisku iejaukšanos, izmantoju dažādus, bet vienmēr tie ir no sirds un maniem vārdiem vai arī lūkšanas mēlēs, gatavās nekad neizmantoju. Bet man ir jautājums, uz kuru es nespēju rast atbildi. Kā tas nākas, ka esmu saņēmusi dažādas brīnumainas pārdabiskas atbildes no Dieva daudzās lietās, Bet ir jautājums, par ko lūdzos jau no bērnības un kas man ir ļoti sāpīgs un svarīgs, bet Dievs nekad neko nav atbildējis uz šo lūkšanu. Kā tas var būt? Jo šeit nav tas variants, kas esmu garīgi kurla vai nespētu saņemt atbildi no Dieva. Tas ir kas cits, ko es nesaprotu. Paldies! Jā, nu tas ir eh, tāds... Uh, Eh, grūts jautājums, uz eh, kuru es tā nevaru tagad dot atbildi, nezinot šo situāciju, bet es ieteiktu eh, šo savu garīgo pieredzi noteikti pārunāt ar savu garīgo līdzgaitnieku, kurš, kuram es varu izstāstīt savu dzīves stāstu, es varu izstāstīt to savu garīgās dzīves pieredzi, un tad es arī varu uh, Nu, jā, stāstīt šo konkrēto aspektu, kurā, nu, man liekas, ka Dievs klusē. Man nāk prātās Ābrahams, Ābrahams un Sāra, kur Dievs dod apsolījumu, ka es tev došu dēlu, bet Ābrahamam tajā brīdī ir 75 gadi. Un šis solījums tiek atkārtots vēl un vēl, līdz beidzot tas dēls piesakās tad, kad Abrahamam ir 100 gadi. Jā, 25 gadus Abrahamam tiek dots šis solījums, un varbūt tas ir tas veids, kā svētais Augustīns arī runā par eh, lūkšanu, ka tas, ka Dievs tūdaļ neatbild uz mūsu lūkšanu, tas tā kā ļauj nu, izstaipīt to mūsu ticību. Mums tā ticība varbūt ir kā nu, grūti varbūt to tāds salīdzināt, bet kā kaut kāds tāds ierobežots nu, lielums, vai, piemēram, muskulis. Ja, un tad, kad mēs šo muskuli trenējam, tas aug lielāks, lielāks, lielāks. Un tāpat arī tad, caur šo uzticību, arī tajos brīžos, kad Dievs klusē, tad mēs, var teikt, audzējam šo lūkšanas muskuli. Tā, piemēram, saka svētais Augustīns. Ja, tad, uh, Jā, mums ir eh, vēl kāds, ne, vairs nav eh, zvanītājs eh, palicis ēterā, tad atgādinu, ka, ja jūs zvanat uz numuru 67969131 un jums paceļ, jūs klausulē dzirdat ēteru, tas nozīmē, ka jums arī tad tiks dots vārds un varēsiet arī izteikties. Lilija mums raksta, man tikai dažas reizes atklājās ar Dieva vārdu, kā man pareizi rīkoties, bet tas ir bijis pretēji manai izpratnē par lietu norisi. Kad man jau tā trūks laika, man vēl ir jādodas uz baznīcu, palīgos sakopt, pļaujumā ir daudz, bet pļāvējumās es aizgāju paklausībā, un tas arī viss uzspēju. Tas bija Ziemassvētkus gaidot pagājušo gadu. Paldies, Lilija, par tavu īziņu, par tavu liecību. Vēl Ilzi mums raksta, mana lūkšana ir ierasta. Lūdzos vienmēr un daudzreiz man viņa ir stiprinājusi un palīdzējusi atrisināt neiespējamas lietas. Slava Dievam, Diemātei svētajiem Jāzepam. Paldies, Ilze, par uh, tavu ziņu. Un, uh, jā, arī māsa Meinarda mums raksta, nē, esmu augusi kristīgā ģimenē, tādēļ sastopot Kristu, uzsākot ceļu ar viņu, lūkšanu dzīvi uzsākt nebija viegli. Uh, Par grūtām situācijām runājot, man vienmēr liekas interesanti tie veidi, kā Dievs ienāk dzīvē. Tās nav ne vīzijas, ne balsis, bet situācija kļūst skaidra, kļūst saprotams, kā rīkoties, ko iesākt. Un visbiežāk tas notiek tad, kad šķiet, nu, spēka vairs nav nemaz. Jā, paldies māsai par šo piemēru un dalīšanos. Tas ir arī tas, ko mums saka pāvests Francisks savā katehēzē, ka bieži vien uh, Dievs tad arī šajās sarežģītajās vai neatrisināmajās situācijās mums dod tādu kā iekšēju intuīciju, uh, kura mums tad uh, parāda to izēju uh, no grūtībām, ar kurām mēs saskaramies. Pāvis arī runājot tad, uh, par um, šiem uh, Jāzepa četriem sapņiem, par grūtībām, par pārbaudījumiem, par bailēm, kas mūs skar, uh, Viņš saka, es arī domāju par visiem tiem daudziem cilvēkiem, kurus ir nospiedusi dzīves nasta un kuri vairs nespēja cerēt vai lūgties, lai tad svētais Jāzeps viņiem palīdz atvērt sevi dialogam ar Dievu, lai tad atrastu gaismu, spēku un mieru. Tāpat arī pāvests īpašu uzmanību pievērsa vecākiem, kuri saskarās ar uh, bērnu problēmām, vai tie būtu bērni ar kādām slimībām, bērni, kuri ir nedziedināmi slimi, cik gan daudz tur ir sāpju, sacīja pāvis, tāpat vecāki, kuri sasto savā ģimenē, sasto bērnus ar citu orientā, seksuālu orientāciju, ka viņi joprojām Eh, ir eh, līdzās saviem bērniem un neslēpjās aiz kādas eh, nosodījuma attieksmes. Diemžēl mums nu arī, jā, ne tikai starp vecākiem ir grūti pieņemt savus bērnus, bet arī grūti savās draudzēs pieņemt šādus cilvēkus, kuriem ir jā, citādāk šī seksuāla orientācija Tāpat vecāki, kuri nepamet savus bērnus dēļ kādas slimības, vai tad arī mēs redzam, cik grūti ir tiem vecākiem, kuri zaudē savus bērnus, vai nu dēļ kādām slimībām, vai dēļ kādiem nelaimes gadījumiem, kad viņi ir varbūt kaut kādas blēņas darījuši un nonākuši kādā, kādā katastrofā, tad Pāvests saka, lūk, tur ir ļoti, ļoti daudz sāpju un daudz ciešanu, tik daudz vecāku audzināšanas nu, izaicinājumu, arī redzēt bērnu, kuram ir grūtības mācīties un nezināt, kā palīdzēt viņam turpināt attīstīties un augt arī intelektuāli. Tad pāvests saka, visiem šiem vecākiem es saku, nebaidieties, jā, ir sāpes, daudz sāpju, bet domājiet par kungu, domājiet par svēto Jāzepu, kurš atrisināja e, visas problēmas un lūdziet Jāzepam palīdzību. Nekad, nekad nenosodiet e, savu bērnu. Ja, tas attiecās gan uz tiem bērniem, kuri ir, e, kuriem ir grūtības mācīties vai kuriem ir slikta uzvedība, vai kuri rada raizes ar savām blēņām, Tāpatās arī par šo citu seksuālu orientāciju, ja, nekad, nekad nenosodiet bērnu, lai kam arī būtu jāiet cauri. Viņš saka, es atceros, um, tas mani piepilda ar tādu līdzjūtību, es atceros uh, kādu laiku, kad dzīvoju Buenos Airesā, es uh, braucu ar autobusu un tas uh, gāja garām uh, cietumam, un tur bija gara rinda ar cilvēkiem, kuri gaidīja, lai ap, apciemotu ieslodzītos, un tur arī bija mātes, uh, es vienmēr eh, biju uzrunāts eh, no kādas mātes, kura neskatoties uz visām dēla problēmām, eh, visām kļūdām, ko viņš ir pieļāvis savā dzīvē, neatstāja viņu vienu pašu, bet dodās pie viņa un, ir tas lietotas vārds, nu tā kā pavada viņu. Ja, tad viņš saka, tā ir drosme. Tā ir eh, vecāku drosme, kuri vienmēr ir līdzās saviem bērniem, kuri vienmēr pavada savus bērnus. Un tāpēc lūksim kungam mums dot šo drosmi, dot šo drosmi mūsu tēviem un mātēm, līdzīgi kā viņš to deva svētajam Jāzepam. Un lūgties, lai eh, kungs eh, palīdz šajos grūtajos, sarežģītajos brīžos lūkšana nekad nav kaut kāds abstrakts vai pilnībā tāds iekšējs eh, žests, jā, līdzīgi kā varbūt kaut kādi tādi, pavas bieži runā par šo gnosticismu, jā, tādu kārdinājumu, par kur arī mēs esam runājuši katehēzēs, ka tas ir tikai tāda iekšēja kaut kāda pareizā meditācija, ar kurai nav nekāda sakara ar realitāti, bet viņš saka, lūkšana vienmēr ir nesaraujami saistīta ar tuvāk mīlestību, Un tad, kad mēs apvienojam lūkšanu ar tuvāk mīlestību, ar mīlestību pret mūsu bērniem, ar mīlestību pret mūsu tuvākajiem, tad tā ir spējīga arī saprast kunga eh, vēsti, kunga balsi. Jāzeps lūdzās, strādāja un mīlēja. Trīs brīnišķīgas lietas, ko var darīt katrs vecāks – lūgties, strādāt un mīlēt un tad arī viņš e, spēja stāties pretī visiem šiem izaicinājumiem. Ja. Tad arī, lai mūsu lūkšanu vienmēr, vienmēr pavada tuvāk mīlestības darbi. Lūkties, strādāt un mīlēt, tad arī ir tas e, padoms, ko mums dod pāvests Francisks, raugoties uz svēto Jāzepu. Un tad savu katehēzi pāvests noslēdz ar šādu lūkšanu svētais Jāzepu, Tu esi vīrs, kurš sapņo, māci mūs atgūt garīgo dzīvi kā iekšēju vietu, kur atklājas Dievs un mūs glābj. Neļauj mums domāt, ka lūkšanai nebūtu jēgas. Palīdzi katram no mums izpildīt to, ko mums norāda kungs, lai mūsu domas būtu svētā gara gaismas apgaismotas, lai mūsu sirdi iedrošina viņa spēks un lai mūsu bailes uzveic viņa žālsirdība. Āmen. Paldies uh, pāvestam Franciskam par šo skaisto lūkšanu, par šo iedrošinājumu, par uh, šo katehēzi. Arī atceramies par pāvesta aicinājumu vakar lūgties uh, par mieru Ukrainā un redzam, ka šī lūkšana kopā arī ar visu šo diplomātisko darbu tad ir vismaz uz mēnesi atlikusi šos konfliktus un februārī turpināsies sarunas, tā kā uh, Eh, liels, liels eh, paldies visiem, kuri pievienojāties arī mums šeit Radio Marija ēterā lūkšanai par mieru pasaulē un īpaši par mieru Ukrainā. Tad eh, kāds vēl klausītājs mums raksta šādu īziņu. Kopš es apzinos lūkšanu spēku, tā ir neaptverama Dieva žēlastība un Jēzus Krīsus klātbūtne. Arī svētais gars ir tik tuvu, tik brīnišķīga sajūta, Pilnīgi bezizējas situācijās nāk izeja. Pēc grēksūdzēm arī nāk Dieva žēlastības, slava Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam un arī mūsu mātei Marijai debesīs. Paldies par šo īziņu un kāds arī Lilija mums raksta paldies par misi vakar no pasienes, lūkšanā vienmēr palīdz un palīdz vienmēr palīdzējusi ne tikai man, bet jūtu arī citiem, par ko lūdzos. Jā, tad mēs eh, vakar bijām pasienē, labā padoma, eh, dievmātes svētvietā, un tā kā varam, tad eh, šodien visi izdarīt tādu apņemšanos, ka mēs varam atrast kādu īsu brīdi klusai lūkšanai, kaut vai pie sevis palūkties tēvreizi, ja mums vairāk laika neizdodas atrast – un uzticēt šajā tēvreizē visus tos izaicinājumus un eh, grūtības un pārbaudījumus, eh, kurus eh, mēs piedzīvojam savā dzīvē vai kurus piedzīvo mūsu tuvie mīļie, tad varam, varam lūgt Dieva klātbūtni, Dieva žēlistību. Un mums ir vēl kāds zvanītājs, kas mums ir sazvanījis. Lietuvs slavēts, Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Kas mums Zvana zvana? Juris. Prieks dzirdēt, Juri. Man ir tiešām patiesi klausos visu dienu līdzi, un man ir liecība tieši konkrēti. Varbūt rādiem arī klausītāji atcerās, ka 25. tieši pirmajos Ziemassvētkos man mans nots <laughs> ielūza. Nu, sunīts, pirmkārt, sunīts pirmais ielūza uz noca glābdams viņu nu, upē arī nu, ātrā palīdzība aizved. Nu, kopējās, kopējām lūkšanām visi kārtībā. To es gribēju pateikt visiem rādiem arī klausītājiem. Paldies! Paldies, Juri, par eh, to, ka tu padalījies ar šo. Paldies jums! Ar Dievu! Ar Dievu. Jā, prieks, prieks dzirdēt arī šīs atsauksmes, ka rādījumā arī ēterā izskan ne tikai uh, ne tikai lūgumi, bet arī at, atsauksmes par to, ka lūk, lūkšanas ir uzklausītas. Un paldies, Juri, tev par drosmi, ka padalījies gan ar savu situāciju lūdzot um, lūkšanu, gan arī tad padaloties ar to, ka lūkšana ir uzklausīta. Tā kā liels, liels tev paldies un liels paldies visiem, kuri lūdzaties kopā ar Radio Marija. Šodien mēs tad varam īpaši uzticēt lūkšanā Dievam Eh, starptautiskā holokausta dienu, kurā mēs eh, lūdzam par visiem holokausta upuriem visā pasaulē, un eh, varam arī lūgt par to, lai mēs nekad neko tādu neatkārtotu, un lai nekad, nekad mēs paši nepiedzīvotu un arī neveiktu kādu teroru pret citiem cilvēkiem un lai vienmēr tad mūsu vidū valda miers un saticība. Ar to tad arī es noslēdzu šodienas raidījumu. Paldies jums visiem, kuri aktīvi iesaistījāties, dalījāties gan ar īziņām, gan ar telefonu zvaniem. Tiksimies katehēzē jau atkal rīt.